Inilah cerita misteri jimat dengan judul Misteri Kedung Singkal. Kiriman dari Sri Adi Harjono ini menceritakan tentang misteri Kedung Singkal. Saimit teko ning omahe Karmijan isih kambi nyendhekake sepeda ing cagak emper dheweke wis undang-undang sing duwe omah kabener wektu iku karmijan lagi enak-enak teturon ning bangku karo nglaras biromo gending-gending palaran saka radio bareng krungu swaraning saimit Karmijan terus krengkangan tangi lan bagekake sing mara dayoh. Wah, kok layayem lagi yamene wis teturon karo ngematake gending-gending palaran garapan condong raos kinarto sabdo. Selulu esaimit gelendang-gelendeng banjur ajak-ajak. Mumpung padang bulan ayu donjolo ae. Hm, Orang ngerti petung kuegi, sumambungi karmijan ngemu pameleh. Iki mau rak nasasi taliwangke Wong iki dino jembah wagi sasi apit. Walah, nek gatek ne pitungan menungso yurako berenggen biah gerenggiah. Sengiko, sengiki. Ayo, nek ono wong kacilakan megap-megap mengko kebener dino naas. Apa kudu menteni dino sisoe lagi untuk digawanya rumah sakit. Mengko rak malah kedarun mati no. Karmijan janjegrek, saimit bacotake omong. petung ya petung jan ning kudu pilah nek kanggo wong duwe gawe mantu sunatan tingkepan ngedeke omah utawa nandur ya sak mestine ya nganggo petung ning umpama nyambut gawe kanggo butuh urip adinan petunge ya anggere awak waras kejaba saka kuwi nek kanggo bab sing sipate darurat mbuh bener mbuh luput kok jae saimit kumawa ngowahi nalar pangerteni karmijan petonge waton dheweke madhep mantep oleh percaya marang panguasane kang gawe urip mula temahane dheweke kaya kebo dikeluwi manut marang karepe saime jero nyang endi oleh jolo Aneng kedung singkal, kidul umbul tambar gudo, iwak kutuk isak lengen-lengen, wadri catuli gede-gede. Pancen saimit lan karmijaniku kaya tumbuh entuk tutup, duwe hobi podo seneng jolo. kejaba kanggo lawuh dhewe iwak entuk-entuk ane asring diduntumake marang tangga teparo lan sanak wedra saingga uripe ing tengah bebrayan bisa sumrambah orang duwe kasepen jalaran dumadine rasa kasepen iku mergo menungso luwih seneng bangun tembok tinimbang gawe kretek panguripan kretek panguripan kang bisa dadi sarana sesambungan lan sesono kepis aki cilik lan senter kang diterapake ning batuk. Karmijan terus pamit sing wedok lan gagian ngetokake sepeda. Wekasane wong loro nunggal klangenan kasebut banjur bablas tumuju desa Gudo. Kang yen dilakoni kanthi numpak sepeda udakara sak jam. Tekan desa Gudo senajan lagi jam songo, nanging wis ketok sepi. Omah-omah akeh sing wis tutupan. mung ing cangkruk-cangkruk parundan lan parung kang isih katon rame. Ah, munggo ing sisae mitlan karmijan kahanan kang mangkono iku ora katik direken. Nyasak sepining wengi wis dadi sego jangan. Mula menawa dheweke isih mranggli wong ya malah muji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Kacarita bareng lakune wong-wong kasebut tekan dalan simpang menyang Umbul Tambar. Kekarone banjur menggok ngidul. Montel sak wetara doi wis tekan jaba desa iring kidul kang terus ngambah dalan setapak nuju alas dusun Selowire lan Selonata. Wondene kanggo mbacutake laku kapeksa sepedane wong sakloro nuli diglesepake ning enggon linduk lan dikunci. Bareng wis mangkono banjur mlaku darat marani dununge kedung singkal. rembulane menur-menur lintangi abyor langite katon mompyor mompior ambak ngono kedaya wit-witan sakiwa tengen dalan kang dhuwur dulan ngrembuyung godhonge mahanani ing kono kawistara peteng lan singut saya-saya kasembu swara kewan wengi gangsir ngentir walang kecik manuk uwek lan benci Marayawak merinding lan mengkoroke gulu kitok. Mula senter akhirnya Saimit lan Karmijan terus diurupake. Oh, oh kebun singkal. Banyune katon kimplah-kimplah kapanduk cahyaning yang condro. Sarto kena sulak ingkartiko, kang pating kelip sokang kosong. Dasar kedungi ombo mula yo ora kayoman gering wit-witan. Wah, Saimit lan Karmijan senengi Ngayang batin. Selak ora seronto wong-wong iku tumuli golek nggon sowang-sowang. Karmijan pilih miwiti gawe saka kedung sisik kidul. Ora gandalan wektu wis keprungu swara biak biuk kekarone padha ngebiyukake jolone sowang-sowang. Wah, apa mergo nasasi taliwangi ya? Kok jolo ora tau nanggoni iwak Karmijan Glocito? Wong Saimit ki sok pinter mula nggugu omongane ya ngene iki akibate sial. Ake jolo bola bali ora tau nanggor iwak. Mula Karmijan terus nurut kali mengidul. Menawa diurut uluane kali kasebut ana daerah Sentono sakwetane Selawiri. Ujaring kondo jari alas saurute kali kuwi gawat kaliwat liwat. Kali kuwi akeh kedunge, kayata kedung Banteng, kedung Singkal, kedung Lajur, kedung Aron, kedung Wingin lan kedung Ranjang. Ya ing kedung ranjang iku sing ana siluman ula, truna bebek kang kadhang kala ngaton tawu iwak. Mungguh carane buntute dilerekake ning pangwit gedhe lan endase banjur diobat abitake kanggo tawu. Heh, bali wae mbok ora usah bacot. jan kaget kepating. Padha saknalika awake dadi ngoplok. Balung-balunge kaya coplok, mripate sentra kini dadaan mati lan ujug-ujug mak jenggelek ana wong eli-eli. Senajan sentre ora urip nanging leger wujude wong kasebut meksa isih katon ketang mung remeng-remeng. Jebul wong loro tuwa ngligo nganggo bebet lan sampiran kain wedelan. sing siji jenggote dawa nganti tekan dada. Juan, karmi Juan. Jolo kuinto iwa ake gede-gede. Kilo, aku rakuat narik merineo. Oh. Aku nyagak wangi. Rawat-rawat karmi jan kerungu saimit bengok-bengok jaluk berbantu. Nganut koncomu nganti ambyur gedung singkang. Kue bakal dati abdini poro sentono ing kraton gunung sedap. ing kraton gunung sedap. Murih cetane kowe takon marang wong lanang inang ing desa Ngudha. Wis kono bali wae. Lebar omong ngono mau wong tua loro kasebut nuli plas ilang kaya kasebut angin. Karmijan saya wel-welan. Nanging rasa ilinge banjur timbul. Eling marang panguasaning Gusti Kang Murbeng dumati sing tansah jangkung uripe. Mula karo brangkangan dheweke dikebat merepeki saimit. Rasa ngopeni jolo, ayo nang bali. Kambi ngos-ngosan menggeh-menggeh karmijan alok soko kaduan. Loh, mumpung leh kunjolo keterima kok malah ngajak bali. Aku wis untuk kutuk salengen-lengen walu lan radir catul setengah kepes lo. Semantani samimit isih karo ungkak-ungkik narik jolo. Ki genah nek iwak gede-gede tur akeh. Mula abote ora mekakat ayo kene nang iwangi. Hes, iwangi-iwangi gundulmu kono. Eh, jolomu tinggalan lan kepismu buah anahe yang kedung kono. Ayo bali. Ora katik dihimbali omongane. Karmijan terus geret saimit kepeksa diajak lungo soko kedung singkal. Lan golei sepedai terus ngeblas mulih. Bareng tekan omah Karmijan lagi cerita ngelani ele elek wong tua. Wong tua loro sing metui dewe. Lan ing sakiduling kedung singkal. candake Karmijan lan Saimit ngelingake goleki wong lanang ing desa Gudha. Pranyata piyayi kuwi Mbah Sarpani. Karo nemoni dayoe Mbah Sarpani wat-wet mubengake susur kresiki nang ning untu. Bareng wis mangkono susure terus didreslepake ning antarané gusilan lan jero lambingi sormanyul. Sabanjure Mbah Sarpani nyeritakake lamun ing jaman Jawa maju ana bocah plumbungan buruh angon kebu ing godha bareng wis tutuk kanggone ngawula bocah angon mau entuk opah gudel lan parirong gedeng kocap sak durunge digawa bali menyang plumbungan gudele diguyang dhisik ning kedung singkal ana dene pari lan kimpulan sandangane diseleh ing sak lore kedung Saat temene bucah ngon kasebut wis dilingake Mbah Jenggot lan Mbah Jinteng supaya orang guyang gudel ing kedung singkal kono. Awit dina kuwi para sentana kraton Gunung Sedaku lagi disebar golek abdi ing saurute kali kidul budha. Nanging bucah ngon mau bergundung, Wekasane bucah ngon iku banjur kalapsak sak gudele. dadi abdi ing kraton Siluman Gunung Sedaku kang saiki ne ararai dumunung ing Laradan Sentono sak wetane Selawira. Ya mergo bocah angon lan budele kalap, mula papan panggonan kanggo nyeleh parilan kimpulan sandangan iku banjur dikramatake dening wong akeh kang usahane terus karan punden kramat. Kramat. Dadi dudutane punden kramat kasebut dudu makomi sapa-sapa, parandene mung petilasane bocah ngonan budele kang kalap ing alaming lelembut kraton gunung sedaku. Yo iki crita saka aku Mistri gedung Singkal bersama tim Jimat. Au Assalamualaikum, nama saya Bapak Suyoto, alamat Kedung Adem, RT 15, RW 2. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Alhamdulillah,